Paramount Pictures prestato. Ai, diukai. Einu į laukus diukai. Greit grįšiu. turi laisva. Ei, Jerikai, tavo mama gyvoja. Graži žinia, dienelė. Laikas į darbą. Labas rytas, Ben. Ačiū, Milesai. Pranešiai pamatys autį. Neturiu jokio noro į vis tai veltis. Susirinkimas už penkių minučių. Supratau, viršininkė. Dalyvavimas privalomas. Juk, gal matai Oti? Ne, nemačiau. Kur aš baigiau? Oh, A, ah, oh, prisiminiau. <laughs> Čia ir su karvės. Oh, Ei, sveikas, Benai. Labas. Ei, gal matai Oti? Mačiau ir tiksliai žinau, kuris yra. Jūs, vaikinai, geriau prie jo nelyskit. Kaip pasakysi, Danai? Jums leidus, apsilankysiu kitą kartą. Kitą kartą, būtent. Ei. Ei, aš kažką įmyniau. Kas ten prilipo prie mano kanopos? Eda. Eda. Matėjoti. Nesijaudink, Danai. Esu tikra, jis jau pakeliu į susirinkimą. Gerai, jau galit paleisti. Paleiskite. Sakė paleisti. Gerai, galim paleisti. Taigi, vaikinai, Štai mano kūrybos vaisius. Pavadinau jį kalnaslydžių. Sako kanopas. Aš tave prilaikysiu. Esi tikras, kad tai saugu? Taip, aišku, kad saugu. Saugiau būti negali. Tiesą sako. Nagi, vyštelkit druskytės. Pradedam. Bandau. Aš jau pačiai. Keliaviai vietas. Ant pečių. Na jau ne. Jūs visi žūsit. Фредді? Ніяко. Полоки. Ну, усі фотографовані. Нас усі глуші. Класи, Кюліна. Ка. Курковий опит. Щита. Раньше тоже кот кобой. Оти? Ка! Ка, сацтикл! Ти са посакас бутен да бърнали с сурикте. О, как? Ты где ты? Ver presidente, vamos. Tik prašau, nerėkit. Medis. Medis. kiikitas vaikinai, nuleiskit kanopas. O tie, o šaukti Ola galima? Прости, мы сейчас рваем. išdidė. Aha, supratau, mūšą aukimetės. Ir ula negalima, o tau rėkti išdidė, taip galima. Labas rytas visiems. Prieš pradedant, šiandien švenčiame gimtadienį. Šuniui Everettui sukako 13 metų. Ech, nelengvas tas šuniškas gyvenimas. Primenu. Sveiki. <clears throat> Klausyk, tėtė, tikriausiai tikiesi mano pasiaiškimo dėl uh, uh, išsitreškusios vištos ir šitų juodų dėmių. Būsit sužavėti, o ypač tu, nes tu pats mano draugė, <laughs> esi šmaikštuolis ir visi love this. I'll tell you the most because you, my friend, are a laugher. And every I think we all know that. Sudinga, right? tiesiog, tiesiog atsisėsk. Ah, Na, aš prisėsiu. I'll, I'll take a seat. Geras. Atsiprašau. Truputį suruka. Kaip ir minėjau, šį vakar šokių salėje bus nemokama sidro naktis. Uh, Ei, keulienė, tavo šnervė yra įstrigusi negyvabytė. Kad vis dar gyva. Taigi, pirmasis pranešimas apie nelegalius produktus. Aš dar kartą kartuoju, kad bet kokios žmogiškos prekės platimas kurmio pažeminiais tuneliais yra griežtai draudžiamas. Sveikas, moto. Ei, jauti, klausyk dėl tavo Nike sportbačių. Nelabai tinkamas laikas pokalbį. Lūk, tau, Frenki, atik čia. Frenki, atik čia. Ne, aš tikrai, atik čia. Aš tikrai tavęs neskriausiu, Frenki. Ašgi tau sakiau daugiau taip niekada, niekada nedaryti. O dabar padėk. Kur lėpiau? Greitai. Atleis, Frenkis visiškai neklausa. Ai, na, eksporbačiai. Koks modelis? Taip, taip. Nebegaliu kalbėti. Ponas Jordanas, ai. Neteisingas numeris, surinkau. Dėkui. Antra. Primenu, jau prasidėjo kojotų sezonas. Būtent, būtent. Jie yra žiaurūs ir negalestingi padarai. Pirma taisyklė – nevaikščiukite po vieną. Antra taisyklė – laikykitės atokiai nuo tvoros. Trečia taisyklė – būkite atsargų. Na gerai, baigiam. Greitai išinau, išeinu, išeinu. Vienas, du, ir grįžau. Oti, kodėl tu nepasilikus keletą minučių? Aš jo bijau. Iki. Milesai, ką manai? Manau, tau pasisekė. Dauguma karvių turi keturias kanopas, o tu turėsi dar ir papildomą tiesių taikinių į tavo. Ačiū, labai vadėjai, tėti. Atsisės, atsisėdau. Visų pirma, net ir žinoti noriu, su kuo kalbėjai telefonu. Sukurme tiesa. Na, aš nenoriu žinoti. Sukurme. Na, nenoriu žinoti. Nenoriu. Kodėl taip elgėsi? Įsivaizduok, kaip aš dabar atrodo. A, tai ir vėl kalbam apie tave. O, tai, kur buvai šį rytą? Gerai laiką leidau. Ir tau reikėtų pamanyti. Viskas prasideda nuo šypsenos. Po to prasideda žaidėjai padėti man nudažyti tvorą. Juk žinai, prasideda kojotas sezonas. Dieve, kojotai, nesuprantu. Kas čia tokio, jie tiesiog kojotai. Jie maži, mes dideli. Kągi jie gali padaryti? Tau dar teks daug išmokti. Ir tiesą pasakius, nesuprantu, ką ta tvara, juk nesulaiky jų. Tvara apibrėžia mūsų teritoriją. Ir tol, kol aš gyvas, joks gyvūnas nenukentės tvoros ribose. Čia tavo planas. Tavo. Jei bandai iš manęs padaryti dydį vadą, gali nepasitenkti, tėti. Tai ne man. Tai yra, jei aš vadovaučiau, viskas būtų kitaip. Kiekvienas gyvulys savo. Štai kaip turėtų būti. Oti. Stiprus žmogus apsigins. Dar stipresnis apgins ir kitus. Velnės pamiršau šaknuką. O šio vakaro pamina būsiu. Oti. Vieną dieną tu taip suaugti. Веллинг с мимами гостям Да? Пожурейся. Опа! Фредди, üks mogulne. Neapsakomai mielai nukašiu tau galvą. Tai yra labai smagu. скрипой. Щитам Смуглю понадобился шага. Грожу пожиратель пылку на лес. taškus varžybo žinė. Jėga. Jis pagavo kamarį ties 30, parkliūvo ties 20, atsikėlė. Įvartis. Puikumėlis. Sailey. Čorizo dešra. Filė. Ką darai? Vardinu mėsinius patiekalus gyvūnai, ant kurio šaknė. Mačaka, šnicelis. Kepta šaunė. Žinai ką? Nebūna nagi tau šaknėti. Auti, auti, auti. Labas, auti. Sveika, medė. Šaunė atrodai. Rubulį veidelį. Išprūtėjus karvetu. Sakyk, aš esu minkštimas. Esu tu minkštimas. Gerai, dabar tu. Sakyk, na ir vėjuota. Na ir vėjuota. Mano eilė, mano eilė. Na gerai, brangutė, bėga. Iki jautė. Tai. Taigi. Ei, Kas jį tokia? Jis ką tik atvyko. Ūkininkas jas priėmė. Dėkui, ūkininką. Kažkas nutiko jų bandai. Tik jos dvi išgyveno. Jei reikia draugo. Palauk, palauk. Atleiskau, bet negalėjau jūs nepastebėti. Ai, tik pažiūrėkit jūs. Oh, Nešia? Uh, Na taip, tai yra. Tikrai? Tiesą sakant, sunkėtas įbama. Noriu pasakyti, ypač kai stovite, tai taip, išsitiesus. Net ir netrodo, kad jūs nešia. Na, kai pasisukat šono, mažas kauburėlis matosi. Norėjau <laughs> pasakyti iškilimas, mažytis iškilimas. O uh-uh, aš, aš odis, negreipk dėmesio, Ramūne. Jam ant kaktos parašyta KV. Ne, tai aš, peliukas akrobatas. <laughs> C, X, N, Q. Tu mane žudai, vaikinė. Look, I just wanted to Sveikas atvykus į Sidaržinę. Esu tikras, kad jūs ir jūsų. Nežiūrėti. Nežiūrėti. Pabandom kartu. Nežiūrėk. Čia mano draugė Besė. Labai miela. Malonu susipažinti, Otė. Taip, man ir. Uh, <laughs> tai yra, reiktų apkeisti tuos du vietom. Ah, Na, taip. Tau iš viso šito jokios naudos, bet man visai patiko jos draugė. užmygo. Teritorija laisva. Jėga. просто, ну... Косбоксы. Карту решита. Намана. Отснял, что я чем это. Гражес гелес. Matai, pačiu laiku kaip ir. Tai jau tikrai. Mišlungis, susitraukė mišlungis. Oh, Oi, susitraukė mišlungis. Oh. Oh. Praėjo. Labas, žinau. Tėti. Uh, aš gerai pasvarstęs. Nusprendžiu priimti tavo atsiprašymą. Nejaugi. Na taip, juk tai tiesiog teisinga. Na aš. Gerai. Uh, Nenorėjau tavęs nuvilti. Tiesiog noriu gyventi linksmai. graži naktis. Atsimenu, kada susėdėdavau čia su tavo sesė. Aš neturiu sesers. Oh, Tiesa. Tai buvai tu, ar ne? <laughs> Oh, Ačiū. Na gerai. Na, susitaikom. Susitaikom. Puiku. Norėjau ties paklausti, uh, visi mano draugai šiandien bus daržinėje. Ne tai, kad man rūpi, bet tiesiog jiems manęs reikia. Aš dalyvauju viename iš muzikinių pasirodymų. Na, žinai, bandžiau atsisakyti, bet jie tokie. Aš sakiau jiems, mano tėtis nenorės už mane mano pamainos dirbti. Visgi tai mano pamaina, ne jo. Ne jo, supranti? Neketinu būti savanaudžiu. Kas mano, tai mano ir. <laughs> Kaip manai? O, tie. Niekada nemaniau, kad iš manęs kada nors kažkas išeis. O juo labiau, kad būsiu už kažką atsakingas. Bet vieną dieną viskas pasikeitė. Tai buvo ta diena, kai atsiradė tu. Išėjau pasivaikščioti po pievą ir staiga pamačiau vienišą jautuką, besiblaškantį aplink. Žinai, toks buvai, kol netapai mano košmaru. Tą naktį parsivečiau tave namo. Žinau, tai skamba netikroviškai. Pažvelgiu į dangų ir prisiekiu, pamačiau šokančią žvaigždės. Tuomet ir supratau, kad mano vieta čia. Būti atsakingam už visą, kas čia. O tu man padėjai tai suprasti. Myliu tave, sūnau. Tai tu vis dar nori eiti ten, ar ne? Taip, labai. Turiu omeny tai, ką tu sakai, kažkoks nelygis. Kas per žodis? Normalus žodis, kaip ir nejėgiška. Oh, jis būdinga. Oh, Eik linksmintis. Padirbėsiu už tave. Ačiū, tėti. Tu pašauniausias. Oti, ką? Būk stipresnis už stiprų. Gerai, čia toks posakis, ar ne? Stiprus žmogus apgins, dar stipresnis sujungs. Supratau, ir jis dėl įmakaulę. Matai? Aš mokausi. Mr. Bombastic. We order some bombastic, romantic, fantastic lover. She called me Mr. Bombastic, really fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic. me on me, but she says I missed the road. Smooth. Kas ten? Mū, tai aš. Mū. Sveiki. Melškit mane. Sveikas, mažulė. Mano daržinė, tikrai taip, mano daržinė. Vėluoji, prisijunk. Jis tik gražuonuolis, tas gražuolis. Vai, man jis visai patinka only song you will hear is the beating of my heart, and we will mmm mm, and have some sweet pillow talk and bombastic and the fantastic. Mr. Boom, boom, boom. Pasveikinkit vienintelį nepakartojimą Didį Surieną. Ei, jūs pasiruošę šilti? Ei, bakai, nukelk kanopas nuo senas. Čia tau nepramogų verslas. Gal dar žinai užaugai? Na, geras arklys esitaikiai. Ko vėpsiai, kalakutė? Gal kas gali atsiųsti spangulių padažą? Nekyvas, bet vaikščiantis kalakutė. Visi mes mirsime, tik nežinom kada. Bet žinom tavo mirties dieną. Taip padėkos dieną. Na gerai, šio vakaro programą pradėsim specialių pasirodymų sulaukusių didelio susidomėjimo. Damos, šis pasirodymas joms. Mūsų mylimas Otis ir grupė. Vakarėlį ištisą naktį. Ir ką tas ūkininkas sau galvoja? Na, atsiprašau. Aš kam nors oh, pranešiu. Palik jį ramybėje. Galiu skambinti, kam noriu ir kada noriu. Būtent taip ir padarysiu. Nežinau, kas yra šokių vakarėlį, ponia atsiskyrėlė. O aš sėdėsiu ir spoksosiu į televizorių ir būsiu atsiskyrėlis. Man atrodo, ponia atsiskyrėlė, taip elgtis nedėra. pažiūrės, kas ten. Pica, sirena. Nieko baisaus, nurimkit, atvežė pica. Praleiskit, atsargiai, laikau, laikau. Pica, pica, pica, pica. Uh, Ačiū. Gražaus reikia? Ne, pasakyk savo. Nemažai picų užsakėt. Na taip, mes žmogiškai linksminamės. Tiesiog vakarėlis. Didelis. Švenčiam savo žmogiškumą. Man irgi patinka vakarėliai, gal galiu? Ne. Oh, Aišku, net taigi uh, greito. Uh, mano ranka nukrito. Uh, Norėjau pasakyti, mano netikra ranka. Užjaučiu. Gal galiu padėti? Ne, man nepatinka pagalba. Um, Tai prieštarauja mano įsitikinimams. Oh, Jėga. O aš tai liuteronas. O ką darysim uh, su šita? Žinai, gal pasiimtų jie. <laughs> Šiaip ar taip jau supurvinta. Tikrai, ačiū. Žmogau, gavau ranką. Geras. Nerealu. Labas vakaras, Dalas. Atsiprašome už tokį vėlyvą apsilankymą, bet prieš tai buvome užsiėmę. <laughs> Taigi paimsime šešias iš jūsų. Jei kas priešinsis, mielai priimsim į savo kompaniją. Vaikinai, rinkitės. Jokių vištų jūs šią naktį negausit. Gal pabandysit mūsų sustabdyti? Mhm. Ar tai toks jūsų planas? Bandysite ištelį mums sutrukdyti? Ir kaipgi jūs planuojate tai padaryti? Uh-huh. Ne aš. Jis jūsų trukdys. Benai. Kaip gyvai, Benai? Nežinojau, kad tu čia. Būtume pasveikę. Paleisk vištą dar. Žinoma, Benai. Kaip pasakysi? Tiesiog norėjom apsižvalgyti ir tai. Juk žinai, kaip mums patinka vištos. <laughs> O tu žinai mane. Širdžių daužytoja. Tau šiek tiek nepasisekė, benai. Mes šešiese. O tu, storas senė, esi vienas. burners laikykis draugužė. Nagi, tai mes. Ir viens, ir du, ir viens, ir du. Ne, tai. Iškelk ir du. Eik čia žvėjai. dabar darysim? Kas mums apgins nuo kojotų? Gal kas nors turi pistoletą? Tvarkos. Ei, ar aš jums trukdau? Pradėkime susirinkimą. Diukai, kas ves susirinkimą? Bet tai ir yra mūsų susirinkimas. Susirinkimas tam, kad, kad rastume, kas juos ves. Na ir sugalvoju. Būtent tokia ir susirinkimo tema. Kažkas juk turi tai padaryti. Bela nebėra. Ta proga norėčiau pasiūlyti savo kandidatūrą. Šaunys yra, paklausykit, šaunys yra puikūs stebėtojai, ištikimi ir geri sargai. Ir be to save laižo. Aš nenoriu vado, kuris pats save laižo. Ir aš. Tai bjauru. Aš savo net negaliu pasiekti. Aš nesilaižau daugiau. Vieną kartą aš buvau užsinapadžiavęs, vienišas ir truputį šalkęs. Tai mačiau, kaip geriai vandenį iš tualeto. Ei, tu geriai vandenį iš puodo? Jis geria vandenį iš puodo. Mano dubo buvo tušęs, nagi baig, kad grįžkim prie ten. Dievai, gerbiu tave, bet atvirai sakant, tam tikros tavo savybės yra netinkamos vadui. Pavyzdžiui, Ką noriu to pasakyti? Na jau, man tai pramoga. Nebėgu vien todėl, kad reikia. Tiesa. Didelį šį daiktą. Vienas mažytės trūkumas. tai dar nieko nereiškia. Na gerai, gerai, gerai. Balsuokime. Na kągi, balsuojam. Kas už mane? Balsuok už Diuką, sėkmės Diukai. Valdžio šniems. Aš myliu Diuką. Kas prieš? Mane skaičiavot? Paklausykit dėmesio. Visi puikiai žinom, jog Benas norėjo, kad valdžią perimtų Otis. Valdys Otis. Aš už. Puikų mėlis. Pagaliau. Pagalk mane. Išsirikiuokite. Medi, nepasimės. Žinoma, kad gali. Auti, auti, ei auti. Ei, metai. Uh, Dabar tikrai netinkamas. Kadra. Baig. Na, baig. Ei, ei, ei. Vaikai, vaikai. Oh, o, tėve, meliausias. Huh? ieškoti. Čia kaip beprotamie. Į tave spūdulo kamuolys pataikė. Maniau, pats pirmas tave pasveikinsiu, Oti. Valdžia tavo rankose. Kokia valdžia? Milesai, aš nieko nevaldau. Ir nenoriu. Tai ne mano pareiga. Suprantu tave. Bet tave vienbalsiai išrinko. Sveikinu viršininkė. Ei! Ar išpratėjot? Juk vėdudinės ūkininkas sugrįž. Peržengėt visas ribas. Na, jauoti. Aš žinau tavo silpnybę. Pašėlės Maikis. Kas? Pašėlės Maikis. Pašėlės Maikis. Pašėlės Maikis. Atsisakau. Negali būti. Pašėlės Maikis, pašėlės Maikis. Visi grįžkite savo. Pašėlės Maikis, pašėlės Maikis. Visi grįžkite savo buveinės. Netikėtina. Aš visai nesiruošiu šokti vien todėl, kad įsitempėt pašėlusi maikė. Pipai, padėk man. Nesispirsiu, tai esi gimęs vakarėliams. Pašėlkim. važiuoja tai kitą padarą. Ir kas per gyvis? Nežinau, bet šaukti moka. Būtų mano valia, tai nugalabyčiau, duok man tą pagalbą. as coisas. Mana, por um essas coisas. padarei? O ką turėjau daryti? Jis tave matė. Galėjai užmušti. O jis užčiuopiu. Oh, o, negerai. Negerai. Labai negerai. Negerai. Nurimkit visi, nurimkit. Ką dabar daryti, ką dabar daryti? Kągi, juk tu mūsų vadas, ves mus. Šitas atvejis nesiskaito. Tai visiškai nenuspėjimas aplinkybės ir įtariamasis. Ei, ne, tikrai ne. Oh, Turėsim užkasti kūną. Baigit. Jis per daug žino. Privalom jo atsikratyti. Reikia jį nugalabyti. Niekas nieko nebegalabys. Supratot, mūsų ūkininkas geras žmogus. Buvo mums geras. Jis vegetaras, saugokį viešpatį. Uh, Kaip reiškia vegetaras? Oh, aš žinau. Aš žinau. Tai toks žmogus, kuris nevalgo nieko, kas turi veidą. Ne, ne, ne, ne. Tai vegetaras. Ar vegetarai valgo tamsoje? Tai vampyrai, baigit jums. O sūrį galima valgyti? Ne tik sūrio, jokių pieno produktų valgyti negalima. O piragą? Piragė yra kiaušinė, bet jų galima tik pieno produktų. Jokių pieno produktų aš juos mėgstu, juk tai reiškia, kad netapsiu vegetaru. O man patinka lašinių kvapas, išsidaviau. Daugiau taip nedaryk. Turi geresnį pasiūlymą? Na ir problemėlė. Didesnė už mane patį. Spustel. Kai jis atsibūstų, tu mano užnugaris. Gerai. Na, traukiam. Žiūrėkit, nuo nosies ant pilvo. Ir ant žemės, žiūrėkit. Пак. Говорит книга. Шрода Своротникас. Э.Б. Вайт. Теги. Сидел еще и раскрыта книга. Ну, крита uh-uh. я могу голову с... с головой. Перлянгва. Я буду боя только для гута. Вот и работу. Бэк в лете. Reikia surasti ką nors didesnį. Nieko prieš, aš suvalgysiu šitą obolį. Kažkas ne taip? Jis patikėjo. Nepatikėjo. Patikėjo. Nepatikėjo. Patikėjo, eh? patikėjo. Nebedaryk daugiau taip. Nebent pats užrištum jam akis. Kitaip reikalui esant, teks jam spirti tai. Užteks, eime. Na, va, matai. Kaip nebūtų, pasirodo būti valdžiai netaip jau ir sudėtinga. Supratot, kad turiu omeny? Žinoma, kad supratot. Mm. Sveikos, kaip gyvuojat? Čia očio idėja? Oh, žinoma. Mes tarsi antra apsaugos grandis. Tai pamatom ir išgirstam kažką įtartą. Aš iškart siunčiu signalą očiui. Oh, oh, Nemažai treniravosi, paklausy. Na, žinoma, esant tinkamą momentą, būsiu geriau pasiruošusi. Na, o tuo tarpu pakanka būti budrioms. <laughs> Tiesa, būti budrioms. Pagauk mane. Freddy, gerai jautiesi? Be kaulio balta mesytė, ką? Ne, aš visiškai nelkanas. Tai yra visai nenoriu jūsų žaisti, kažko jūsų. Kas atsitiko, ką? Greitai pribėgs aplink daržinę ir tiesiu taikinį į vakarėlį. Tik pažiūrėkit, mūsų naujas bendrininkas. Baug sveikas, Oti. Žiūrėkit. Neprikelk karvės. Žaidimas vadinasi Pargriau karvę. O kaip mane tai erzina. Jei tik galėčiau priglėpti mažą. Parodyčiau. Ei, aš čia viršininkas. Oh, oh, oh, Daugiau kalbų nei darbų. Daug kalbam. Tik kalbos ir pažadai. Sugedusi plokštelė. Eime. Kodėl aš pasakiau, žaidimas vadinasi Pargriau karvę. Ir vėl muzika. Iš ten sklinda. Girdai muziką? Tas saugininkas peržengia visas ribas. Būtinai turim apie tai pranešti. Turim apie tai pranešti. Užuodžiu kefyrą. Užsičiau, užsičiau. Randalai, laukia stovi karvė. Nieko nuostabaus. Oh. Juk čia karių ferma. Noriu pasakyti pačiame kiemo viduryje. Prie pat namo. Šmėžuoja tarsi vaiduoklis, kaip kokia giltinė. Oh, Karvės nemėgsta ganintis prie namų. Joms labiau patinka pievos, kur žolės užkrims galima. Nathanai Rendelai trečiasis. Aš dar neišprotėjau. Geriau vaistus cheminiai pusiausvėrai statyti. Net nebandyk pagalvoti, kad išprotėjau savo. Kreislė besidėdama. Oh. Visai pametai protą moteriją. O kur pametai, nežinau. Tikriausiai tiesiog išgaravo. Atsirgiau, vėl man kojas užlipai. Atsiprašau. Gerai. Geras, visiškai nerealu. Dievinu mūsų naują gimusią odę. Taigi pamenė, ką reikia daryti. Aišku, kad pamena. Atsimena. Oh, Jis atsimena. Kaip tik dabar ir prisimena. Dabar. Pasakyk, kad sapnuoju. Pautis traukia su mumis ieškoti nuotykių. Gyvuliška nuodėmė nuodėmėtis, a? Didžiausia iš nuodėmė. Ei, seni, buddy, paėmė, ko prašė. Aišku, kad paėmė. Ištrauk, parodyk. Pažiūrėkit, parodyk, pažiūrėkit. Parodyk, žiūrėkit. Mes maištaujam, mes maištininkai, mes pašėlė. Štai jie. Gaila, kad negalim užėti. Gaila. Ne, širdis suspaudė. Prisimink, kad sakiau, brangusis. Negali grįžti taip vėlai, juk rytoj mokykla. Negali grįžti taip vėlai. Darysiu, ką norėsiu. Kada norėsiu ir kaip norėsiu, nes taip noriu. Ne čia patakiai. Kas ten? Aš alergiškas laktozijai. Jukauji. Prasideda. Taip ir mane. Vienas, du, štai taip. O šitas žaidimas vadinasi Pargriauk berniukštį. surinkam. Greitai judam. Išleiskit dabar mane. Dalys. Daugiau jokių pievų, daugiau jokių pievų, daugiau jokių pievų, daugiau jokių pievų. Gražiai elgtis su kariomis, daugiau jokio Red Bull. Galit mus karūnauti, nes mes karaliai. Pastebėjai jo reakciją? Neįkainojama, neįkainojama, neįkainojama. Skelbiu tostą už naują pasaulio tvarką. Mes jėga. Viskas mūsų rankose, būtent toti. Mes nepajudinam. O, žmogau, o ne. O, žmogau, kas dabar bus? Išleiskit mane, turit mane išleisti. Sustokit šalia keliai. O ne, Jie liepia mums sustoti. Stok, mes turim sustoti. Bet mes sustoti negalim. Palauk. Blogiau ir būti negali. Panašu, kad automobilėje pauliai. Išlėkė naktiniam pasivažinėjimui mamytės mašina. Sutramdysim juos truputį ir namo išsiūsim. Na, žinot, vaikėzai, nurengsim ir iškratysim. Štai tai. O šitas daikčiukas vis dar veikia? Ten kamera? Viskas baigta. Jie filmuoja komandą. Mamytė! Ei, atsipalaidau. Gal dar pasprūksim? Tai tik automobilis, tiek ypatinga. Ten malūnsparnis, malūnsparnis. Mums galas. Pertraukime šį reportažą pranešimų apie policijos akiratyje. Tai pažiūrėkit, pasaulio pabaiga. Tie vaikėzai matyt prisilūpė dėtinės kolos ir... Ten mūsų mašina. Tengi kanopa išlindus. Mūsų mašina karvės. Matau kanopą. Taip, skambina Nora Bredi. Kaip tai? Ko dabar prireik? Mano mašina rodo per televiziją ir panašu, kad jie vairuoja karves. Prieš tai aš pastebėjau karvę mano kieme. Manau, tai gali būti susiję. Net manė, kad aš daugiau nebeskambinsiu gariai. Visai neblogai. Taip ir toliau. Jie mus pavys. Ir štai viskas įkabalys. Šokam iš mašinos ir sprungam. jautienos mėsainiams mūsų ateitis. Iš mašinos bėgam, sprunkam. Baig mane liesti. Jie bandė sprukti. Vejamės. Čia pilkasis ženklelis iš Malūnskalnio. Įtariamieji mūsų kirtyje. Aš panikui. Kolegos, paskubom. Jie štai ten. O, melškit mane. Veik pasivien, aš tai. Melškit mane. Dievulėliu. Nerdėlė vaikinai. Aš matau juos. Сунь точнее. Посвием. Negaliu patikėti. Matėt, dėl įkojęs. Aš bebaimės mažutį. Žinoma, be baimės. Man atrodo, pervažiavau savo koją. Paliekam taip, kaip ir rado. Eik jauti, tuo pačiu laiku rytoj naktį. Vaikinai, galite įsivaizduoti Beną taip belaksinti? Neįmanoma niekad. Būtų blogai pasibaigė. Blogai. Pasibaigė. paaiškink man, kodėl mes čia? Todėl, kad mano tėtis čia būtų. Uh, kodėl tu truputį nepasilinks manęs? Aš pabūsiu. Na jau ne, mes draugeliai, aš lieku su tavimi. Tikrai, galėjai. Buvo verta pabandyti. Iki žmogau, atnešiu tau išgerti, grįšiu. <laughs> Sugrįžk. Aš čia. Galiu prisijungti? Oh, uh, ne, tai yra uh, žinoma. Aš ne prieš. Siaubas, net pamiršau, kaip kalbėti. Lūkauk. Štai, mes uh, gal galiu. Ne, vis dar galiu patiesi sėsti. Dievulėlį. O tėvulėlį, pradedu gimdyti. Ką? <laughs> Pajokavau. Gražumėlis. Ačiū labai. Vos neprarėjau liežuvio. Gražu, ar ne? Gražu? Kad vos neprajau gražu? Naktis graži, gražu. Labai gražu. Mano tėčiui žvaigždės daug reiškia. Papasakok man apie savo tėtį. Mano tėtį? Jis buvo nuostabus. Linksmas kaip gyvenimas. Keista. Mes net nesam vieno kraujo. Jis mane rado ir jis vaikino. Niekad anksčiau negalvojau, bet jis viską darė dėl manęs. Jis mano vienintelis šeimos narys. Kai paskutinį kartą kalbėjomės, jis sakė, kad tą naktį, kai mane rado, žiūrėjo jis į žvaigždės. O žvaigždės. Dievulėliu, kaip aš jo pasilgau. Papasakok apie save. Na, žinoma, jei tai ne per daug asmeniška, tai... Jei aš peržimsiu ribą, ar... Žinai, pamiršk, ką pasakiau. Pasakok. Gerai. Nuo ko čia pradėjus? Buvau ištikėjusi. Gyvenimas buvo puikus. Atrodo, tarsi šimtas metų prabėgo. Bet vieną dieną pratrūko audra. Pes ir aš buvome pievoje, ant kalvos. Kai grįžom namo, visi buvo išėję. Žinai, man ką tik pasirodė, kad mums nutiks kažkas gražaus. Kanka git ürün harip tattık harbi. Ей, ту, Бена Макивелис. Vardu Otis, tiesa? Tai valdžia dabar bandai paimti savo rankas. <laughs> Šaunu. Mane būsi kaip jis. Oti, kur dingai? Gal dar žiniai? Linksminasi su savo kompanija? Ko jau galėjai būti su juo ir viskas būtų susiklostę kitaip. Bet nebuvai, kur buvai? Taigi nuo šiol viskas vyks taip. Mes pasirodysime fermoje, bet tu mūsų nepastebėsi. Dings vienas kitas gyvulis ir tiek. Na, tiesiog Natūraliai atranka. Tai bus mūsų mažutė paslaptis. Tiesa, Beno vaikė. Jei kartais save užplūstų drąsa, išskarsim visus iki vieno. Galėjai eiti, tegul visi jaučiasi saugiai. Pasimatysim rytojus naktį. Skiriu pasimatymą. Iki greito. Greito, storulė. Hey, Pop. Ei, tėti. I, uh, wanted to come Norėjau aplankyti ir... Uh, Geras buvai tėtis. You were just a great dad. See, I, Matai, aš... Nežinau, ką aš galvoju, bet... Akimirką pamaniau, kad galiu būti kaip tu. Bet tie kojotai. Jei tam būtum buvęs mano vietai, būtum pasipriešinęs, o nesitraukęs. Turiu tau pasakyti, baisiai išsigandau. Žinai, vis atsakiau, kad nesu toks kaip tu. Ir iš ties nesu. O norėčiau būti. Bet negaliu tik. Turiu eiti. Atleisk. Diukas bus atsakingas ir viskas bus taip, kaip turi būti. Palauk. Apie ką tu čia? Nieko nesakyk ir paklausyk. Nenoriu išpūsti didelio burbulo. Ei, visi dėmesio. Poetis palieka dar žinę. Kas čia vyksta? Negaliu patikėti. O, oh, tai rimtai. Juk mes geriausi draugai. Ne apie tai. Viskas baigta. Aš išeinu. Nieko čia tokio neįvyko. Grįžkite prie darbo. Baig gyvo kosuoti. Darysim viską, ką liepsi. Aš nenoriu, kad jūs darytumėt, ką pasakiau. Nenoriu, kad kuris nors iš jūsų turėtų manęs klausyti. Neklausykit jo. Nebeklausykit manęs. Tai sakai, paliksi jai. Nustosim tavęs klausyti? Negyva bitė. Oh, <laughs> Dėkui. <laughs> Agijo. Diukai, perlyžydavau valdžią. Su priešonės, jūs vaikinai tikrai už mane geriau susitvarkysite. Žinoma, oti, jei jau taip sakai, man reikia atskirai pagyventi, ne, nebesu vienas iš jūsų. Sveikas. Hei. Sveika. Kas nutiko, Oti? Oh, Tik nesakyk, kad nieko. Klausyk, tai šiek tiek pinoka. Tai tau sunku, leis tau padėti. Norėčiau padėti. Žinai, kas nutiko? Vos nemiriu iš baimės. Aną naktį. Kodėl to aš nenuvėjau? Negalėjau nieko padaryti. Jie sugrįš šią naktį. O aš negaliu mūsų apginti. Visi manimi pasitikė, o aš nežinau, kaip juos apsaugoti. Oti, tai geriausias vadas yra ne tas, kuris pats didžiausias ir stipriausias. Geriausias vadas yra tas, kuris labiausiai rūpinasi. Gražiai pasakyta, Ramūnė. Labai gražiai pasakyta. Pasakysiu vieną. Aš labai pasilgsiu Besi. <laughs> Okay, Na, jei toks tavo pasirinkimas, aš suprasiu. Bet pasimink vieną. Net jei ir išeisi, aš tikėsiu tavimi. Pėkė, atsipaldau, kas nutiko? Jie pasiėmė, mes turim. Einam. Vaginą radau jį. O, tik kojotai. Jie ką tik buvo čia. Pagrabė Eta Haną gal šešias ar septynes kitas. Anksčiau niekad dienos metu nepasirodydavo. Žinojau, kad nesitikėsiu jų apsilankimo anksčiau vakaro. Gražiai mane pulkino. Ką? Nieko. Oti? Jie pagrobė medį. Tie kojotai stiprus. Ką pasakai? Kojotai. Jie stiprus. Aš mačiau, ką stiprus žmogus galėtų padaryti. Pasirūpinsiu visų kuo. Man garbi. Grįžk. Aš su tavim. Neapipaim pažinčia. Negali vienas jūsų duroti. Jie veda nugalavęs. Gali būti. kad prisijungėte prie mūsų šį vakarą. Dėkuoju už kantrybę. Mes mėgstam vakariniauti naktį. <laughs> Jūs nustabiaus rušys. Dievinu vištas. Odelė, mano mėgstamiausia. Tu žiaurus. Ką? Tu esi žiauruolis. Žiauruolis, žiauruolis. Žiauruoliams irgi reikia valgyti. Palikė rambiai. Šitą mano. Išvirkė. O aš pasimaguriausiu mažylę. Nes ašgi žiauruolis. Palės viščiuką darai. Auti. Auti. Užplūdo mus netikėta drąsos banga, ar ne? Na gerai. Taigi visų pirma, aš iš tavęs atimsiu viščiukę. Po to, kol tu atkrapštinėsi save nuo žemės, išlaisvinsiu kitas vištas ir išeisiu. Ir kągi žadi tai padaryti? Nuždygdį. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I'll stand my ground and I won't back down. Patiko tau, ar ne? Užteks gana. Na, pažiūrėkite į didvyrį. Mane gali laisvai įžengti į mano teritoriją. Kulik ten ir žiūrėk, kaip aš einu tavo draugės. Красти. Ты пружмогус, апсигинопац. Дождь Брезнес. Обгинагитус. Посмогу. У Жоджи Байме. Танец, ты как хотел Жоджи? Я у Na taip, turiu pakankamai. Net labai daug. Atsitraukite nuo manęs, vaikinai, ir viskas bus gerai. Supratau, būsiu tavo šlapios nugaros priedanga. Tai yra įprasto užnugario. Ei! Atsiprašau, žmogau. Tik mažiai pabiriukai. Aš susijaudinęs. Tai tokia tavo kariuomenė. Kažkodėl man atrodo, kad tau būtų geriau šiek tiek atsitraukti. Štai ir mes. Štai ir prasideda blogi. Pės blogybės. Pipai, įkalbėk mane, įkalbėk mane. Kraujas verda. Iš širdies. Tu tikras paršas. Tu iš širdies. Pradedam. Sako, aš prisiu, įlysiu tiesiai į tavo ausį. Man jau silinda pelienas, man jau silinda pelienas. Štai taip, greičiau mažutė. Puiku, tęsiam. Parodyk, ką gali. Oi, atleiskit. Štai, dabar geriau, leiskit padėsiu. Duok jam į man mūzę. Skelk jam. породим породистого и потинга трюка. Vienas kaip vištos. Vištos. Ateikit čia, jūs blokuotas keturkojas vištos. Nepersteng žmogau. Kas ten daras? Čia tušia. Ejoj, tu saugokas, už tave saugokas. Saugukit. Apsisu. Remember me? Atsimeni mane? I'm Ben's kid. Aš Beno vaikigalis. Nebandyk sugrįžti. Pipai, čia prireiks metalinės. Tada aš ruošiuosiu užploti jam lasdą. Žinom, žinom, girdėjom. Na ir naktelė, ne? Nukovėm kojotus, pekas išmoko karksėti, o kai grįšim naujas daržinės narys, jau lakstys aplink. Ramūnė, jai prasidėjus sąrėmė, iškart po to, kaip tu išėjai. Ramūnės, jį turės mažylį žmogau. Kažkada turi tai vykti. Negi mane ir toliau tik pilnės. Kaip jaučiasi, turime eiti namo, tiesa. Nemanau, kad spėsim. Viskas bus galiauti. Milesai, privalau ten būti. Prašom prisiminti, mielas ponė, kad kalbate su dama. Kai esi su manimi, žiūrėk į mane, o ne jie. Galėtumėm jiems paskambinti ir paprašyti, kad mus parvežtų. Jau kai kas vyksta. O tu užėjai, man atrodo, panašu, prasideda. Oti, aš taip jaudinuosi. Jaudinuosi. Viskas buvo mūsų rankose. Aš čia su tavimi. O aš esu čia dėl tavęs. Na, brangioji, tu šunuolė. Tiesiog vėpo. bet tikriausiai labai skauda. Na nu ir žvilgumas tavo neišpasakytas. Atsiprašau, bet esu paršas. O gal dar nieko neišėjo? Manai, viskas bus gerai? Manau. O kas jei mažylis striks? Ką turiu omeny, striks? Pusiauklė ir ji taps viena su pusė karvės? Nesakau, kad viena su pusė karvės. Sakei, ką tik. Ei, džiukė. Ar aš taip sakiau? Neturiu jokio noro veltis. Pažiūrėk. Os gražus mažylis. Eik, paim. Jis tobulas. Kaip jį pavadinsi? Pamaniau gal. Ben, Буду пипу. Ей, може, збани. Ей, трубочек. Ти пожрик. Пожрик ему намажи, другой. А? Что это? manau, tai mes visi pasikalbėjom ir suprasim, jei turi kitų planų. Bet esam be galo dėkingi už tai, ką dėl mūsų padarė. Ir norėjom paklausti, na, net nežinau, ar kartais nenorėtum pasilikti šiek tiek ilgesniam laikui. Pasakysiu tai, tai, kad tol, kol aš gyvas, nei vienas gyvulys nenukentės šios tūros ribose. Duke Pinkins. Ну что, esu neįkainojamas objektas ir tai atitinkamai su savimi elgiuosi. Dievulinė, kodėl? Mes pamiršau kondicionierių. Barnyard Dance with the Arquette Children's Chorale.